Quon cae lagoos, os? Quon thereuticos lago on su labon, tuton pote men edacne, pote de autu ta heile perieleichen. Hode apude esas efe pros auton, al ho hutos, pausai me catadacnon e catafilon, hina gno poteron exros e filos mu cathestecas pros andra amphibolon ho logos eukairos